Azaroak hogeita lauga horrastelena da eta uberrion albiste albistegia dutza eberrio zari irratiaren albiste eman kezuna, ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia xabi. Bai, garasi, azaroak hogeita bos emakumen ganako indarkeria zabatzeko nazioarteko eguna. Indarkeriak mila aurrupegi ditu eta ubeldura horietako bat, baino ez da ezagutu eta egin planto. Horixi aurtengo kanpainaren leloa, leloa zaparte kanpainarekin bat, egin niken bat jarduera antulatu dira, biharri guerdiarekin amabietan udaletxearen atean kontzentrazio bat burutuko da, eta atxalde zortziretan iruñako gaztelu enparantzatik kasita manifestazioa ganako indarkeriaren aurkako nazioarteko egunean, emakume eta gizonak kalera aterako dira, ala ere azpimarratzikoa da aurretik ere berriozaren hainbat jarduera aurrera atera direla sare sozialetan ematen den genero indarkeriaren prebentzio talerra, zineforuma eta eta konfajas ialoloko ikus entzuna besteak beste aipatzekoa da ere xabi aurreko hilabetetako udal batzan emakumeen ganako indarkirienen aurkako manifestua unartua ezentzela. Berriozarko hausokideari laguntza elkarteak eh, maia handiko bilketan parte hartuko du. Azaroaren hogeita sortzi eta hogeita bederatzean anforroa mailean egingo den maila handiko oinarrezko elikagaien bilketan parte hartuko dute berriozarko hausokideari laguntza elkartearen bolondresak gauza konela aurten berriozar mailean egin izan den oiko atez ateko bilkura ez da aurrera eramanen bestetik hausokideari laguntza elkarteak oartxe bertsatxo batekin jakin arazi duenez, eguberri aldean jostaluen bilketa egingo dutela jakitera eman du, hau eixe berriozarkoen bat puntuetan eginen da. sarekada poliziala izan zen berriozarren. Aurreko ustiralean gaueko amabiak zirela foruzainek sarekada egin zuten berriozarko taberna batean artekale kalea hogei eta hogeita lau zenbakidun portalen artean ordu betez itxirik egontzen bertan foruzaingoen eta odultzaingoen presentzia handia zelarek lekuko egiak eman duten drogari loturiko sarekada bat izan zen ustiralekoa. Larun batarekin, Santa Cecilia ospatu zuten doinua musika bandakoak. Doinua musika bandak alejiran aterazen larun batean eta musika azkalea kaleturik Santa Cecilia musikarien patroia ospatu zuten egun ospakizuna musika eskolan bertan egindako bazkari batez bukatu zuten doinua tarrek. Euskarazko programazioa saloa telebistaren eskutik helduko da berriozarrera. Horain arte, baztan, malerreka eta bortzirin izan da ikusgai saloa telebista abindutik aurrera aldi, zirun herrian ere ikusgai izango dugu xabi, den urte amaieran lizentzia eskuratu zuten saloa etarrek eta urte bat berandusiako aurtengo abenduan martxa hartuko dute honekin behingoa Euskarako telebista izango dugu euskuragai saloa telebistak bere egoitza eta eta estudioa berrezarren izango dituela, oraindik proiektuaren bideragarritasunari begira errekurtso ekonomikoak faltan dituzte, gauzak honela crowdfunding kanpaina bat luzatu dute berroita mar euroko inbertsioa lortu asmoz. Eguraldi azmintzatzeko unea du orain zer diogo aurko iragarpena garazi. Egunaren lehenengo partean odeiak eta ostarteak izango ditugula dio gaurko iragarpenak aldiz, bigarrenean odeiak nagusituko dira, arratxalde gau partean baliteke euria egitea gainera, haize aulbizieta aldakorre da gaur ego osagaia nagusi izanik eta temperaturei daukionean minimoak gutxi jaitsi eta maksimoak nahikoa edo nabarmen jeitxi iritsiko dira. Eta hau ezen da guztiak aurko albistegiari daokionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozar irratiaren sintonian, FMko egun puntu edo orduro interneten Euskiplaza.neten.